تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا وتقر السحائب الألحان أويلا وتقر السحائب الألحان أويلا صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا من محياك قد أضاء كياني أويلا من محياك قد أضاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زهر فقد الله جل شانه إذا نصم صلاة السلام نفسني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاد أزوشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفيكم برية Bojite se Allaha Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga brećo, večeras ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć završiti sa našim govorom o stvarima koje će se dogoditi pred sudnji dan. I sljedeće naše predavanje, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, vraćamo se na ajete i sure Al-Kahf koje ćemo tumačiti. U prošlom predavanju je bilo govora o Dajjalu i o pojavi Dajjala, kao što ste vidjeli i čuli čovjeka kojeg je opisao i nagovijestio poslanik sallallahu alaihi sallam da će doći koji će tvrditi da je božanstvo, e, kome će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dati određene mogućnosti da bude kao iskušenje ljudima. Naravno napominjemo da su sve, sve to stvari od velikih predznaka sudnjeg dana, što znači da se još uvijek nisu dogodile, nego da će se dogoditi. Međutim, večeras ćemo govoriti o posljednjem, da tako kažemo, tih velikih događaja a to je o silasku Isaa salam. A to je o silasku Isaa alaihi salam. Vi cijena, znate da nam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu govori o poslanicima. I govori nam o imenima jednog broja poslanika. I o tih poslanika o kojima nam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govori je Isa alaihi salam. Ili kako ga kršćani, ili kako ga kršćani nazivaju Isus. I naravno da je od osnovnih temelja islamskog vjerovanja da čovjek vjeruje da je Isa a.s. poslanik od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I bi bio musliman negdje ili nekada koji bi zanegirao i rekao Isa nije poslanik ili naudu billahi ta'ala opsovao Isa a.s. on sa tim po konsenzusu islamskih učenjaka postaje nevjernik. On sa tim postaje šta? Nevjernik. Zato što onaj ko porekne jednog poslanika, kao da je porekao sve poslanike. Ko porekne jednog poslanika, kao da je porekao sve poslanike. Međutim, da se malo samo zadržimo na tome kako Kur'an gleda na Isa a.s. salam i na njegovu majku. Vi znate da u, Kur'anskoj sur, da u Kur'anu ima cijela kur'anska sura koja se zove suratu Marijam. Sura Maryam, Koja je dobila ime po majci Isa a.s. salam. Također znate na koliko mjesta u Kur'anu se spominje Isa alaihi salam. Međutim, islamsko vjerovanje je da je Isa alaihi salam samo poslanik od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kao što su bili i prijašnji poslanici, to jeste poslanici prije Dok su kršćani Isa alaihi salam uzeli za Boga. I vjeruju da je on šta? Da je on Bog. Ili Boži sin. I zato ako bi se vratili na historiju kršćanstva, vidjeli bi da kršćani u samom početku nisu vjerovali da je Isa Bog, niti da je božanstvo, ili da u išta u sebi ima božanstveno. Međutim, nakon određenog vremena počeli su da mijenjaju svoju vjeru, da mijenjaju svoje uvjerenje, dok nisu došli do toga da su počeli, a drugi koji nisu to vjerovali morali su da vjeruju da je Isa Bog. Međutim, kao što smo rekli, vidimo na koliko mjesta da uzvišani Allah subhanahu wa ta'ala govori da Isa alaihi salam samo šta? Poslanik, kao što su bili i drugi poslanici. Međutim, od vjerovanja islamskog, koje je došlo i u Kur'anu, i u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jeste da će se Isa presudnji dan vratiti. Da će se Isa presudnji dan vratiti. I ono u što vjeruju kršćani, u što vjeruju židovi, da su ga židovi ubili, Allah Đelešanu kaže da je to neistina. Nego uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Nego ga je Allah sebi uzdigao i tijelom i dušom. I zato je Isa alaihi salam poslanik kojeg je uzvišeni Allah uzdigao sebi, međutim nije ga uzdigao i uzeo samo dušom, nego i tijelom i dušom. I zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u 61. ajetu sure Az-Zuhruf Obratite pažnju na ove stvari. Zato što ćemo na kraju spomenuti i govoriti o onima koji negiraju povratak, odnosno dolazak Isa alaihi salam. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u 61. ajetu sure Az-Zuhruf kaže وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَ I on je u istinu od predznaka sudnjeg dana. On, ovdje nije rečeno ko. Međutim, ova zamjenica se odnosi na Isa a.s. zato što je prethodno u prijašnjim ajetima, u sure Zuhru, prije 61. ajeta, bilo govora o Isao alayhi salam. I zato komentatori Kur'ana kažu, iako jedan broj njih, kažu da se to odnosi na Kur'an. To jeste Kur'an je od znakova sudnjeg dana. Međutim, ispravno je mišljenje da se to odnosi na Isa alayhi Znači 61. ajet sure ez Zuhruf. Također u suri An-Nisa gdje uzvišeni Allah govori o tome kako oni kažu da su ga ubili, odnosno da su ga razapeli. Allah dželle šanu kaže: "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, velakin shubbiha lahum." Kaže niti su ga ubili, niti su ga razapeli, velakin shubbiha lahum, nego se njima to pričinilo. Nego se to njima pričinilo. To jest razapeli su drugog. A učinilo, se, učinilo im se da je to ko? Da je to Isa alaihi salam. I onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže Bar rafa'ahu Allah ilayhi." Nego ga Allah sebi uzdigao. Kao što smo rekli. I onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o tom njegovom povratku. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا I nema ni jednoga sljedbenika knjige, to jeste kršćanina, niti židova, a da u njega neće povjerovati prije njegove smrti. To jeste prije smrti Isa alaihi salam. To jeste kada se on vrati I kad, dođe s onim pozivom za kojim će doći, o čemu ćemo govoriti, svaki kršćanin koji se u tom njegovom vremenu zatekne, povjerovat će u njega onako kakav on, kakav on jest. A na sudnjem danu će biti svjedok protiv njih. Jer subhanallah uzvišeni Allah Đelešanu je učinio i daće da na sudnjem danu najveći svjedok protiv današnjih kršćana koji obožavaju Isa alaihi salam da upravo Isa alaihi salam bude najveći svjedok protiv njih. Jer kao što je došlo u suri Al-Ma'ide, da će ga uzvišeni Allah Đalešanu pitati, o Isa, jesi li ti rekao uzmi mene, uzmite mene i moju majku za dva božanstva mimo Allaha. Pa će tada Isa odgovoriti, subhanaka, neka si uzvišen, meni nije bilo niti priličilo da govorim ono o čemu, ono čemu nemam znanja. Kad u pitanju hadisi, u kojima Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam govori o povratku Isa alaihi salam, obrate pažnju na sljedeću stvar. A to je da smo u prethodnim predavanjima rekli da je od velikih preznaka sudnjeg dana da će Allah Đalešanu udati da se među muslimanima pojavi halifa, vođa, koji će se zvati Muhammed sin Abdullah. Isto kao što ima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, to jeste imam Mehdi. Međutim, napomenuli smo da Mehdi, koji je došao u hadisima i u kojeg vjeruju ahli sunnat val džamaat, da nema nikakve veze sa Mehdijem u koga vjeruju šije. Jer šije vjeruju da se on rodio prije 1200 godina i da je dan danas živ, da je nesto neđe u nekakvom tunelu i da čeka da se ponovo, da se ponovo pojavi. I onda također vjeruju da on kod sebe ima cijeli i kompletni pravi Kur'an, a da ono što u stvari mi imamo kod sebe, da to je samo trećina, da je to samo trećina Kur'ana. Znači ne vjeruju da ono što se danas kod nas nalazi da je to cijel Kur'an, da Allah Đelešanu sačuva, nego kažu njihovi imami su poznavali i ima Mehdi kod sebe, ima taj pravi Kur'an. A ovo što mi, jel obična <laughs> raja imamo, kažu to nije, to nije pravi Kur'an da Allah Đelešanu sačuva od takvom vjerovanja. I onda smo također rekli da u tom vremenu da kao što nas obavijestio poslanik alihi salatu da će doći do velikog sukoba između muslimana i kršćana. I također u tom vremenu da će se pojaviti Dajjal, o kojem smo govorili u prošlom predavanju. I rekli smo također da onaj koji će ubiti Dajjala, da će to biti Isa a.s. Normalno na samom početku da znamo da ona predavanja u kojima smo govorili, kako je poslanik a.s. salatu nagovijestio neke stvari pa su se desile. Pa rekao me ashabu kako će biti ubijen, pa rekao me kako će biti ubijen, rekao me kako će biti, ubijen. I, vidjeli smo kroz istoriju da se sve to upravo tako desilo, ko što je obavijestio poslanik alihi salatu wasalam. I da ni jedna stvar, da je poslanik alihi salatu wasalam rekao da će se tako desiti, a da se je drugačije. Nije bilo. I zato isto tako vjerujemo. Da se ono o čemu nas obavijestio poslanik alihi salatu wasalam, da će se desiti, u to vjerujemo, Bez da kažemo pa kako je to moguće. Jer draga braćo, mi iz dana u dan gledamo čuda. I kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje ljudima čuda. Da ljudi vide. Da sve to da tako kažemo bude kao dokaz. Da sve ono o čemu Allah Đalešanu govori da će dati. Da će to uistinu dati. I da je to moguće da se desi. I zato kada upitam Isa alaihi salam, ima muslim je zabilježio u svom sahihu Od ibn Sam'ana, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alihi salatu wasalam govoreći o Dajjalu, koji će biti najveće iskušenje čovečanstva, da će sijati tu smutnju po zemlji. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, فَيَنْزِلُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِ دِمَشْقِ I kaže, onda će se spustiti. Isa alaihi salam kod bijele munare istočno od Damaska. Hadis u muslimu, gdje u muslimu, od ashaba koji se zove Nawas Sama'an. Kaže, zatim će se spustiti Isa, sin Marjamin, kod bijele munare, istočno od Damaska. Kod islamskih učenjaka je došlo govor gdje je ovo mjesto. Gdje je bijela munara istočno od Damaska. Pa dobro islamskih učenjaka kažu da je to munara Emelijske džamije. Čuli ste u Damasku da ima velika emelijska džamija, to je velika, ogromna džamija, znači ko stadion. Kad pokušao da nabije loptu s kraja na kraj, ne bi mogu. Kažu munara koja je na istočnoj strani, to jeste lijevo od kible, međutim mislim da niko od vas nije bio, lijevo od kible se nalazi istočna munara. Jedan broj lame kažu, to je ta munara gdje će se spustiti Isa Drugi broj leme kaže da se to ne odnosi na tu munaru, nego da u istočnom dijelu Damaska u istinu ima jedna bijela munara i da će se tu spustiti Isa a.s. I ono stvarno koje je bio u Damasku, znači u istočnom dijelu Damaska se nalazi jedna munara koja je u ono, i munara i nije munara. Znači ona je kao munara, međutim nalazi se na vratima, na jednim velikim vratima, gdje je bio ulaz u stari grad prije. I to je istinu u istočnom dijelu Damaska. Ja dok sam studirao u Damasku, Stanovo sam e, u jednom pregradu istočno Damaska i uvijek kada bi prolazili morali da prođemo pored te, pored munare. I ona je uistinu bijela i nalazi se u istočnom dijelu Damaska. Međutim, jedan broj leme kaže da to ovaj hadis ne, mora da znači da će se spustiti tu, nego da će se spustiti u dijelu koji je istočno Damaska. Koji je istočno od Damaska. Pa jedan broj leme, među njima Hafiz kaže da će Isa i salam u stvari spustiti se u Bejtul Maqdis. To jeste u današnji Uc, u današnji Jerusalim. Jer kao što ćemo vidjeti, kao što ćemo vidjeti iz drugih hadisa, da će muslimani tu biti okruženi od strane Dejjala. Od strane Dejjala. Koliko se sjećam, a nisam siguran 100%, da šeheh, rahmetullahi alaihi, uvaženi šeheh Abdul Qadr, Arnaut kada je govori o ome, da je govorio da hadis upućuje da će Isa alihi salam se spustiti istočno od Damaska. Znači ne mora da bude da će biti baš u Damasku, nego znači jedan dio ili jedna periferija koja će biti istočno od Damaska. Inače istočno od Damaska se nalazi tako da kažemo jedna periferija koja se zove El Guta, koja se zove El Guta, odnosno Guta. Poslanik alihi salatu wasalam je obavijestio i nagovijestio da će tu biti logor muslimanske vojske kada bude ona velika bitka između, između kršćana i muslimana. I zato, s obzirom da i taj dio spomenut u hadisima postoji mogućnost da će se baš spustiti u taj dio, a i postoji mogućnost da će to biti u Bejtul maqdisu jer on također istočno od samog Damaska, a Allah najbolje, Allah najbolje zna. Dobro. Kada će Isa alaihi salam se spustiti? Znači mislimo ovdje, napominjemo, misli se na spuštanje i dušom i tijelom. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas obavijesti u hadisu kojeg smo citirali prije, hadis kojeg zabilježima muslim u svom sahihu, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, kada je poslanik alaihi salatu wa sallam spomenuo Dajjala, pa kaže, pa kaže, ispremat će se za borbu protiv Dajjala, ko muslimanska vojska. I kaže, rada će safove, i proučit će se i kamet da obave namaz. To jeste šta? Znači, iako je takva situacija, znači borbe, znači klanjat će džamat I zato je došlo u Kur'anu da i kada je borba, da muslimani klanjaju u džamatu. Međutim, kako? Ako je strah, ako je velika borba, došlo je pojašnjeno kako će klanjati namaz u džamatu. Međutim, u svakom slučaju, znači, pogledajte, znači, ovdje obraćamo pažnju, znači, Šta za muslimana znači namaz? Jer znamo, draga braću, da namaz je prva stvar za koju će čovjek biti pita na sudnjem danu. Ne samo u smislu tvog obavljanja namaza, nego kakav je to namaz, koliko si skrušen, jesi li skrušen, nisi li skrušen, potpunjuješ li, upotpunjuješ li, prije namaza, poslije namaza, namaz u džamatu i tako dalje. I zato vidimo da iako će odma iza njih, iza zidina kao što će doći, biti to najveće iskušenje za čovečanstvo, biti dađal, neće i to spriječiti da obave namaz u, da namaz u džamatu. Međutim, Isa a.s. kada se spusti i u tom periodu, znači normalno rekli smo da je tada Dajjal prisutan sa svojim sledbenicima. I u prošlom predavanju smo o svemu tome govorili. Međutim, tolika će biti fitna od Dajjala da će muslimani se zatvoriti u samo jedan grad u samo jedne, tako da kažemo, zidine. A to je zidine grada, grada Bejtul Maqdisa, odnosno Kutsa, ili današnjeg Jerusalema. Ili današnjeg Jerusalema. I tu će obaviti onaj namaz u kojem se kaže, u kojem poslanik alihi salatu wasalam kaže, doći će Isa alihi ili kako će vama biti kada vam dođe Isa alaihi a imam će biti jedan od vas. I kada su oni poredali se, da obave namaz, sići će Isa a.s. Doće Isa a.s. Znači s tim što shodno prethodno što smo rekli, da postoji mogućnost da će doći odmah tu njima, da će to biti njegov prvi silazak, ili da će prvo sići u Šam, pa da će doći do njih do, do Bejtul Makdisa. I onda će tada, fa amirum, kao se došao hadis u muslimu, kod Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, njihov emir, njihov vođa. A u drugim hadisma je došlo da je to imam Mehdi. Da je to imam Mehdi on će iz poštovanja prema Isau a.s. salam reći salli bina. Dođi i ti nam budi imam. Ti nam obavi namaz. Pa će on reći ne, vi ste preći da jedni drugima budete imami, te Allahi li hadihi umme iz prema ovome ummetu. I Isa a.s. salam će odbiti da bude imam, nego će pustiti imama, to jeste imama Mehdija da on bude imam. Kada završi sa ovim namazom, Znači, rekli smo da će biti okruženi od strane Dejjala. Hadis je došao u sahihu Ibn Huzeyme od Ebu Umame radijallahu tala anhu. Hadis koji je vjerodostojan da će kada završe sa namazom da će Isa alihi salam reći iftahul bab. Otvorite vrata. Koja vrata? Vrata od kojeg su se, znači gdje su se zatvorili od Dejjala. I zato je došlo u jednoj predaji koje zabilježi Ebu Nuaym u svom dijelu El Hilje, da kaže, da se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, mada ne znam vjerodostojnost ovoga hadisa, da je rekao, muslimani će imati tri utvrde. Znači, bit će tri mjesta koje su utvrde muslimanima. Kaže, to je mjesto guta, znači ono o kojem smo rekli, gdje će se utvrditi kada budu imali veliki sukob sa kršćanima. Druga utvrda je Bejtul Maqdis, gdje će se utvrditi i zaštititi od Deđala. I treća utvrda je Sinajska gora, gdje će se utvrditi od naroda Džuđ i Međuđ kao što će doći. I kaže onda da će Isa a.s. reći iftahul bab, otvorite vrata. I kaže kada otvore vrata, iza vrata će biti Dajjal. Iza vrata će biti Dajjal. I onda će, kao što smo također spomenuti, kada ga vidi, počeće da se topi kao što se topi so u vodi kao što je rekao poslanik alaihi salatu rekli da je poslanik sallallahu rekao da Isa alaihi salam kada siđe da će mu Allah da dati miris. Da će imati miris svaki put kada taj miris dođe do nevjernika onoga koji nije musliman da će on tada da će tada umrijeti. Kada Isa alaihi salam ubije Dajjala, kao što smo rekli, na vratima grada koji se zove Lud, i to je jedan od gradova nedaleko od samog današnjeg Jerusalema, kao što je došlo u hadisu muslima, također od Nawas ibn Sama'ana radijallahu ta'la anhu, tada će doći jedan drugi musibet, jedan drugi belaj. A to je onaj belaj i musibet koji je spomenut u suri Al-Kahf. I spomenut, je također još jedan put u Kur'an, u suri Al-Anbiya, a to je narod Ja'đuđ i Ma'đuđ. To je narod Ja'đuđ i Ma'đuđ. To su dva naroda koja će izaći pred sudnji dan, koji će biti mnogo, mnogo. Koji će biti mnogo, mnogo. Imam Tirmizi je zabilježio hadis u svom sunanu od Imran ibn Husayna radijallahu ta'ala anhu i braći ovaj hadis, obratite pažnje ovaj hadis, na znači uopšte, jer nije vezan samo za džuđ A to je da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu reći آدم عليه السلام da će reći Adamu alaihi salam ibaat bi'sa nar. Da će reći Adamu alaihi salam izdvoji ljude koji su za jahannama. Izdvoji ljude koji su za jahannama. Pa će Adamu alaihi salam reći a šta su to? Ko su to? Koliki je to broj ljudi koji su za jahannama? Pa će mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala reći min kulli elfin. Od svakoj hiljadu ljudi 999 za vatru, a jedan za džennet. 999 za vatru, a jedan za džennet. Pa se u tom hadisu kaže da je to moment kada će dijete osjediti. Da je to moment kada će dijete osjediti i kada će trudnica pobaciti svoj plod. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nam u Al-Hajj kaže o ljudi bojite se svog gospodara. Zaista je potres na sudnjem danu velika stvar. I onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala ko vidi taj dan, kada vidite taj dan, vidjet ćete ljude koji idu kao da su pjani, ali nisu pjeni. I vidjet ćeš ženu, trudnicu, kako će pobaciti svoj plot od velikog straha na taj dan od velikih strahota, draga braćo, na taj dan. I zato zamislite taj moment kada su ljudi poredani i kada će biti rečeno od svake hiljade 999 za džahannama, a jedan za džanneta. La ilaha illallah. Kako sebe vidi čovjek na tom danu? Draga ovo su riječi Allahovog poslanika, salatu salam. Niti su moje riječi, niti tvoje, niti ovoga, niti onoga, to su riječi poslanika alaihi salatu wasalam, za kojeg uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže da on ne govori po svom hiru, nego da je to objava što mu se objavljuje. I zamisli sebe na tom danu, da ćeš biti u skupini ljudi od koji će reći od ovih hiljadu, samo jedan u džennet. La ilaha illallah. Koliko bi se tu čovjek ponadao? Zamisli tog straha i tog momenta. Ljudi danas pričaju svakodnevno i omladina danas svakodnevno priča o tome kako se spremaju za ispit na fakultetu ili u srednjoj školi, kako ih ufati trema, kako ovo, kako ovo, radi čega la ilaha illallah. Međutim, koga faća strah, koga faća briga od nas, kada pričamo jedni sa drugima, kada spominjemo sudnji dan, kada spominjemo strahote sudnjeg dana, nego u našem govoru ima šale, Šala je dozvoljena u islamu. Ali ima šale u našem govoru koje na nas vodi u haram što je Allah Đalašanu zabranio. Pa se šalimo i govorimo i smijemo se. A govorimo stvarima koje uzvišen je Allah zabranio. nas, kakav nas obuzima strah kada spomenemo sudni dan, kada spomenemo džahannam, draga braća. Poslanik alaihi salatu wasalam nas obavijestio da će najblaža kazna stanovnicima džehennema biti, da će u vatri biti, da će u vatri biti do svojih članaka, a da će i mozgovi vreti od vrućine. Da će i mozgovi vreti od, od vrućine. A poslanik alaihi salatu wasalam nam također kaže da će čovjek jednu riječ izgovoriti i da će jedna riječ izaći iz njegovih usta koja je od Allahove srđbe, pa će u biti bačen 70 godina. Pa će u biti bačen 70 godina, jedna riječ. Zato što si rekao na svog brata. Što si ga omalovažio. Ili čak možda što si namigo. Nisi ništa rekao. Ali si namigo drugom. Pogledaj ga kakav je. Omalovažio si svog brata. Uzeo si njegovu čast. 70 godina. Čovjek može biti radi te jedne riječi. Biti bačun džahanu da Allah Đalešanuhu sačuva. Pa kako onda ako smo u svom namazu? Da ne kažem da Allah sačuva ako smo namaz ostavili, ako namaz propuštamo, ako namaz ne klanjamo u njegovom vremenu, da nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od fitnaluka i ovog i onog svijeta. Pa poslanik alaihi salatu wasalam, kada ovaj hadis o hiljadi i od rekao i citirao pred ashabima kažu da su takvi bili, da su takvog izgleda bili, da je to takvog, da je to tako rezultiralo kod njih, kaže da nisi mogao kod njih da vidiš jednog smješka. Da nisi kod njih mogao da vidiš jednog smješka. I rashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, su stajali i gledali i slušali Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i sve ono što bi rekao poslanik, sallallahu alaihi salam ušlo bi u njihova srca. Ne bi ušlo samo u, njihove uši, da to uđe na jedno, na drugo izađe. Ili da uđe pa da čovjek razmišlja, pa je li to tako, nije li to tako. Nego znali su da sve što dolazi iz usta poslanika, alaihi salatu wasalam, da je to istina. I zato je to ulazilo u njihova srca. Pa se kaže, i zato se kaže, kaže, slušali bi ga, kaže, bili su tako mirni kao da su im na glavama bile ptice. To jeste kao što se čovjek boji da ako pomakne imalo, da će otići ptica odletiti sa njegove glave, tako su isto bili mirni slušajući Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa kaže se nije se na njima vidio osmijeh jedan. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, želeći da ih obraduje, da im ulije nade, kaže, wa innakum ali ste, kaže, vi. Vi pripadate narodu, vi pripadate ummetu, generaciji, u kojoj se nalazi innakum lama'a خَلِيقَتَيْنِ Ali kaže, vi se nalazite u generaciji i u ummetu. Kaže, u kojem imaju dva naroda. Ma kanata fi še'in illa kestarata. Dva naroda koja neće biti ni u čem, a da tu stvar neće umnožiti. Kaže, to su narod Jađuđ i Mađuđ. To jeste poslanik alihi salatu saram hoće da im kaže da će, da će svaki poslanik ili da će za svaki umet ovo važiti od 1999. Ali u vaš umet mimo drugih nevjernika ulazi narod Jađuđ i Mađuđ. Što znači da će i biti dosta ući u tu hiljadu pa se nadajte da će u toj vašoj hiljadi biti mnogo nevjernika a da vi kao vjernici da ćete biti te jedinke koje ćete ući u džennet i molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas od toga uči. I od tih Međutim također kolika je koliko je mnoštvo jeđuđa i međuđa. Također govori hadis koji zabilježima muslim u svom sahihu od Nawas ibn Sama'ana radijallahu ta'ala anhu u kojem poslanik alihi salatu wasalam govori ovom narodu. Pa kaže kaže fajamurru awwaluhum bi buhayra i kaže proći će pored jezera Tabarije to je jedno jezero u današnjoj Palestini pa kaže prvi ljudi prvi da kažemo saf prva linija koja prođe pored tog jezera počet će da pije iz tog jezera a oni zadnji koji dođu reći će ovdje je nekada bila voda oni pa zadnji koji dođu, reći će ovdje je nekada bila voda. To se toliko će biti da će čitavo jezero ispiti. Kako i na koji način Allah najbolje zna, ali obavještava nas poslanih sallallahu alaihi wasallam o tome. Dobro, kako će muslimani koji budu u tom vremenu, znači sa njima će biti Isa alaihi salam, kako će se sačuvati od ovog naroda? Uzvišeni Allah, nakon što Isa alaihi salam ubije Dajjala, obavijestit će Isa i reći će mu, sada su izašli moji robovi, koje niko ne može da zaustavi. Znači, moji robovi u smislu koje sam stvorio, ne su meni pokorni. A kaže, to je narod je džuđi Pa kaže, povedi svoj narod, to jeste onaj narod koji ti tada i u tom momentu predvodiš, odvedi ih na Sinajsku goru. Tur as Sinajska gora je došla spomenuta u Kur'an i sunnetu poslanika alihi salatu wasalam i to je područje u današnjem, u današnjem Egiptu. I Isa a.s. i vjernici tog vremena će biti na Sinajskoj gori. I tu će biti zaštićeni od naroda je džuđ, koji neće moći da dođu do njih. Koji neće moći šta? Da dođu do njih. Subhana da Allah sačuva od iskušenja i fitnaluka i Međutim, njihovo stanje će biti teško. A to je zato što neće imati šta da jedu. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam i kaže u tom vremenu kaže glava bika Znači ovdje misli poslanik alihi salatu kad se nešto zakolje, pa ljudi ono, hoćeš uzeti glavu, nećeš uzeti glavu, hoćeš uzeti paču, nećeš uzeti, ono nije bitno. Međutim, kaže, glava bika, glava onoga što se zakolje, u tom momentu će biti bolja nego što je danas ljudima 100 dinara. 100 dinara u tom vremenu poslanika alihi salatu wasalam znači mnogo desetina hiljada maraka. Ljudima će biti bolje nego što je danas ljudima 100 hiljada dinara. Pa će kaže u toj tegobi, se obraćat Allahu subhanahu wa ta'ala i trašće od Allaha da ih sačuva od toga. Pa će uzvišeni Allah poslati an nogaf. Znači to je nešto poput muha koji se vrte oko životinje. Kaže koji će usmrtiti. Znači muhe koji će usmrtiti Ja'đuđa i Ma'đuđa. I kaže kada Allah pošalje to na Ja'đuđ i Ma'đuđ kaže svi će umrijeti ke nafsin wahida. Svi će umrijeti kao jedna duša da se kao što jedan čovjek umre, tako će u svi u istom momentu umrijeti. Međutim, toliki će ostati smrad posle njih, da jedva da će ljudi moći da žive od njih. Pa će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postati ptice koje će pojesti što je ostalo iza njih i koji će postati kiš, poslat kišu pa će se očistiti zemlja kao i postaće čista, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, ke zulfa, kaže kao što je ogledalo. Postaće čista kao što je odgledala. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis koji je zabilježi imam Ahmed u svom musnadu Davud u svom sunanu, od Ebu radijallahu ta'ala anhu kaže i tako mi onoga učuje ruci moja duša, kaže životinje koje su na zemlji i u zemlji, će se, kaže, od njih nadebljati, od onoga što ostane od njih, i kaže, će Allahu na njihovo mesu, što je ostalo poslije njih, misli se koliko će ih biti. Uglavnom, ovo je način na koji će Allah Đalešanuhu dati da bude uništan ovaj narod. I zato pogledajte, subhanallah, Allahove vojske. Poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koji zabilježi žima Bukhari u svom sahihu, kaže da Bejtul Ma'mur, a znate braću šta je Bejtul Ma'mur? Bejtul Ma'mur je nebeska kaba koja se nalazi tačno iznad ove sad kabe koja je nama poznata. I kaže se kada bi pala ta nebeska kaba, pala bi tačno na kabu, na zemaljsku kabu. I kaže poslanik sallallahu alaihi kaže u Bejtul Ma'mur, svaki dan uđe 70.000 meleka koji se nikada više u nju ne vraćaju. Svaki dan u Bejtul Ma'mur uđe 70.000 meleka koji u njoj klanjaju i nikada se više ne povrate. Poslanik alaihi salatu je vidio Džibrila u njegovom pravom obliku. Pa je rekao, vidio sam ga sa stotina krila, kaže, horizont se je zatvorio od njegove veličine. I zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ A vojske tvog gospodara poznaje samo on. Ko? Uzvišeni Allah. I zato zamislite, Allahu Đalešanuhu stvorenja. Pogledajte kolika su i kakva su Allahu Đalešanuhu stvorenja, ali ta stvorenja nikada nisu nepokorna uzvišenom Allahu. I zato vjernik osjeti jedan ponos i jednu jačinu što on pada istom gospodaru koji je stvorio tu veliku vojsku. I zato nemojte da vas dunjalučke sile, sile koje su danas, ljudi koji misle da su uticajni, ljudi koji misle da su jaki, ljudi koji misle da su ovaki, nemojte da vas to iskušenje zavara. Pa da mislite ponos je kod njih. Ili da se ponosite zato što poznajete tog i toga, koji je taki i taki, jer je to samo jedan jednik i miskin. Znači, onaj čovjek koji je u haramu, što je Allah Đalešanu zabranio, on je samo jedan miskin. Jer kada je vidite, vidjet ćete da je svakome od nje Allah dao neku bolest, dao neku tugu, dao neki bol od kojeg nikako ne mogu da dođu u sebi. On misli da može sve. Da može svaka žena da bude njegova, da svako ovo bude njegovo, da svako ovo bude njegovo, ali Allah Đelešanhu dadne neku malu bolest na neko malo mjesto i nikako se od nje ne može kutarisati. Sve bi dao što ima da može, ali ne može. Pa pogledajte ovdje ovaj narod će uništiti muhe. Allah Đelešanu će dati da dođe muha, da dođu muhe koji će ih uništiti. I zato pogledajte čovjeku kada nešto malo upadne u oko. Koliki belaj. Trljaš, trljaš, te malo nešto, ali ti na njima To je Allahu Đelešanu vojska. I zato sav ponos i u subhanahu wa ta'ala vjeri. Zatim poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas obavijestio da će Isa alaihi salam na zemlju biti 40 godina i da će umrijeti i da će mu dženazu klanjati muslimani. I da će mu dženazu klanjati muslimani. Jedan broj uleme spominje, a Allah najbolje zna, spominje predaju od nekih islamskih učenjaka, mada zato nisam naišao na vjerodostajan hadis od poslanika sallallahu alaihi wasallam, da će Isa alaihi salam biti zakopan, biti zakopan pored poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kažu da uistinu istinu, znači gdje je zakopan poslanika alaihi salatu wasalam, pa, a pored njega Abu da se u istinu nalazi mjesto za jedno. Da se u istinu nalazi mjesto za jedno. Jedan broj islamskih kaže da će umrijeti u Medini i da će biti zakopan pored, pored Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo, za kisa alaihi salam je događaj koji je vezan za akidu, vezan za osnove vjerovanja, za ubjeđenja. Tačnije vezan za islam, imanski šart vjerovanju sudnji dan. Jer vezano za vjerovanje u sudnji dan, također je vezano vjerovanje u predznake sudnjeg dana. Međutim, želim sada da ovdje zajednički napravimo jedan osvrt ili jedan zaključak koji je vezan za ono što smo čuli, što je prethodilo, što je vezano za ovu temu. A to je prije svega da vidimo kao što je došlo, jer ovo što sam ja sada citirao, e, kad su pitanju hadisa o dolasku Isa to je samo jedan mali broj hadisa. Znači, uistinu bi naišli na mnogo još hadisa u kojima se spominje dolazak Isa a.s. I vidjeli ste sve sve to vjerodostojni hadis koji je zabilježi imam Buhari u svom sahihu, imam Muslim u svom sahihu i drugi sakupljači hadijskih zbirki. Međutim, ali, postoji, postoje oni koji negiraju dolazak Isa a.s. I kažu, dolazak Isa a.s. kažu, to nema nikakve. Kažu, to je došlo hadis, ma kažu ti hadisu Buhari i Muslimu, znači zadnji hadis u Buhari muslimu, kažu to nije baš nešto jasno, tako da su to odbacili. Naravno prije, da kažemo, pojave modernista, a često puta smo spominjali ko su i šta su modernisti, među učenjacima Ehli sunnata vel džemata, nikad se nije pojavio niti iko od islamskih učenjaka koji je rekao od učenjaka Ehli sunnata vel džemata, da neće doći Isa a.s. Kada su se pojavili ovi modernisti, o kojima smo više puta govorili, pojavio se jedan broj Također, koji su rekli, također ovo dolazak Isa alaih salama, nema šanse da to bude. Kako će doći, siće, to, danas živ čovjek neđe na nebesma, psa, to, ne može da se desi. I zato su to negirali. Na veliku žalost, veliku žalost, jedan e, islamski učenjak ovdje s naših prostora, e, rametli profesor Jalim Hussein Husein Džozo, koji je zaista bio učen čovjek. I zaista je imao e, veliku, da kažemo, pripada mu velika hvala i zahvala E, na polju širenja islama, jer da kažemo tačnije očuvanje islama na našim prostorima, međutim, u sutu da kažemo njegovu e, ljepotu i sve što je dao za islam i muslimani, moramo na neke stvari da ukažemo, pa kažemo da mu se Allah Đelešanu smiluje i nam oprosti ovoj stvari pogriješio. Pa je bio prvi na našim prostorima koji je došao sa tom idejom da se Isa a.s. neće vratiti. Pa se neki ljudi poveli i to se također negirano. Znači još jednom kažemo da taj čovjek, pri svoje učenosti, pored svega onoga što je dao za islam i muslimane, u ovoj stvari je pogriješio. Međutim, čudi me, kažem lično čudi me, <clears throat> kada danas dolaze ljudi u ovom vremenu, da mu kada su knjige islamske mnogo pristupačnije i mišljenja islamske oleme nego što je to bilo u vremenu rahmetli profesora Huseina Đoze. Normalno, on je bio čovjek kada je bilo knjiga učio na Azharu. Međutim, tada su knjige još bile u vremenu štampanja, pa se nisu pojavili odgovori onih islamskih učenjaka koji su branili to mišljenje. Međutim, danas, što me najviše začudilo, jesam kad sam naišao jedno, na govor jednoga, nije bitno da ga spomenemo ko je i šta je, koji kaže, ovo pitanje Silaska Isa alaihi salam je nebitno. Ovo pitanje Silaska alaihi salam nije uopšte bitno. Jer kažu da je bitno, Allah bi ga spomenuo u Kur'anu. Ovo što je rekao, da mu se Allah smiluje da mu oprosti, da je bitno Allah bi ga spomenuo u Kur'anu, je mnogo gore i teži od samog rezultata, a to je što je negirao Isa a.s. Zato što da je rekao iz nekih razloga, ne vjerujem da će se Isa a.s. pojaviti, rekli bi dobro, imaš, da kažemo, svaki ima pravo na svoje mišljenje, čak i na svoju zabludu. Međutim, da čovjek kaže, sve što nije spomenuto u Koranu nije bitno. La ilaha illallah. I Allah Đelešanu u Koranu spomenuo pet vakat namaza? Nije. Spomenuo je naredbu namaza. A poslanik alihi salatu wasalam nam je odredio da je pet vakat namaza i koliko svaki namaz ima rekata. Jer u Kur'anu spomenuto zabrana nošenja svile i zlata? Nije. Ali je spomenuo poslanik sallallahu alihi wasallam u svojim hadisima. I tako da kažemo, mogli bi nabrajati do ujutru. I zato kako čovjek, ako je možda i doktor islamski nauka, može da kaže da je to bitno, Allah bi ga spomenuo u Kur'anu. Prije svega kažemo, Allah je spomenuo u Kur'anu. I vidjeli smo ajete za koje islamski mufasiri, komentatori kažu da se odnosi na dolazak Isa alaihi salam. A druga stvar, hadisi koji govore o dolasku Isa alaihi salam, draga braću, su hadisu Buhari muslima. I ne možemo sigrati s ovom vjerom. Uzmaš hadise koji ti odgovaraju, koji te ne odgovaraju, bacaš, odbacivaš i tako dalje. I zato vam kažem, uvijek, uvijek vam napominjem da je akida i vjerovanje na prvom mjestu. Jer ono, kada čovjek u nešto vjeruje, to će ostaviti trage na njegovim djelima. I zato smo vidjeli, kad čovjek vjeruje u sudnji dan, i što više imaš pred sobom prizora i opisa sudnjeg dana, ostavljat će to traga na tvom srcu. Što više imaš prizora pred sobom sudnjeg dana, kabura, manje ćeš imati hrabrosti da potegneš za nekim haramom, da pomisliš da ostaviš namaz, a kamoli neku, kamoli neku drugu, drugu stvar. Također ono što je bitno, jeste da vidimo da Isa a.s. kada dođe, jeste da će suditi, odnosno da će biti na šarijatu, odnosno vjerozakonu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I zato oni koji su negirali dolazak Isa alaihi salam kažu, ako je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji poslanik, kako da dođe poslanik poslije njega? Međutim, kažemo dođe poslanik, to je Isa alaihi salam, Allah će ga poslati sa neba i doći, ali će biti na vjerozakonu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I to ni u kom slučaju se negira. I zato islamski učenjaci kažu, niti u Kur'anu, niti u sunnetu, niti u razumu, ono što upućuje na nemogućnost dolaska Isa alaihi sallam. Znači, niti sam je razum. Niti šta? Niti sam je razum. Dobro. Međutim, vidimo, kao što je došlo od Isa poslanika alaihi da Isa alaihi kada dođe, iako i neće predvoditi u namazu, namazu u smislu imama, ali će ih predvoditi u opštem smislu. I zato je zabilježio ima muslim u svom sahihu od Abu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu, da poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, kako li će biti s vama? Kada dođe Isa alaihi salam, a imam će vam biti jedan od vas. U drugom rivajetu se kaže, kada dođe Isa alaihi salam, pa će vas on predvoditi. Predvoditi se misli, predvodit će vas uopšte, bit će vam vođa. A imam, jedan od vas će biti, to ima Mehdi, bit će imam u namazu. Međutim, predvodit će Isa alaih salam. I tada će suti po Kur'anu i po sunnetu poslanika alaih salatu salam. I zato je došlo u hadisu Buhari i muslima od Abu Hureyre radijallahu ta'la anhu da poslanik alaih salatu salam kaže da Isa alaih salam kada siđe kaže fe jeksiru salibe pa će kaže slomiti krst va yaktulu hinzir i kaže ubiće svinju Samo malo Kaže, ubit će svinju. وَيَدَعُ الْجِزْيَ I ukinut će džiziju. Kaže, i bit će i metka toliko da neće imati ko da ga uzme. Jer Allah Đelešanu će dati da će posle Isa alaihi salam, kao što je zabilježio Ebu Sa'id, uh, u svom dijelu uh, Ebu Sa'id, kao što je zabilježio, Šeha Albani je rekao da je hadis vjerodostan, da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao blago ljudima koji će živjeti posle Isa alaihi salam to će biti ugodan život. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, kad bi neki plod bacio na prazno, to jeste na otvoreno, kaže taj plod bi, taj plod bi <clears throat> nikao. Međutim, ovdje vidimo da poslanik sallallahu alaihi kaže da će Isa alejhi salam slomiti krst i ubiti svinje i ukinuti džiziju. To jeste ukinuti u smislu da neće od ljudi prihvatati ništa osim islam. Danas vidimo, a to je nešto zašto danas ljudi, zašto danas zapad optužuje islam muslimani. I kaže, vi ste se proširili sabljom vi ste se proširili sabljom. Pa, na primjer, kažu kako je došao Islam u Bosnu, istina, Islam se proširio sabljom. I zato kad neko ovdje kaže Islam se nikada nije širio sabljom, dobro kako je došao u Bosnu. Da nije Mehmed al-Fatih došao sa džihadom i sa sabljom da osvoji ove prostore, mi bi danas možda ovako ucrpi neđe sjedili, slušali liturgije i slušali svetom Savi i ostalim svecima. Međutim, Allah je dao ljude islamske vladare koji su htjeli da islam dođe do ljudskih srca. Pa su širili islam i osvajali ne u smislu da primore ljude na ulazak u islam. Jer u islamu nema prisile. Znači muslimani kada osvoje neko mjesto kažu ljudima da su dolazili ovdje kod nas rekli su ako je tad bilo mostaraca. <laughs> Rekli mostaracima hoćete pa li islam primiti? Pa mi kažu hoćemo alhamdulillah postajete naša braća muslimani. Nećete primiti, nije bilo staracu. Ne Nećete primiti islam, u redu nećete primiti islam. Niste povezni ono. Možete da živite i da ostanete na svoj vjer. Bili kršćani, bili židovi. Međutim, davat ćete nešto što se zove džizija. Znači, prihod ćete davati. Znači, isto kao što muslimani daju zekat, daju ovo, vi dajete džiziju. Znači, dajete i da znate da smo mi glavni. I vi idite, idite u svoje crkve, idite ovo, idite ovo, idite ovo. Međutim, mi tu vladamo. E onda, ko hoće da uđe u islam, dobrovoljno, niko nema pravo da ga zaustavi. Ko hoće onda da uđe u islam, niko nema pravo dobrovoljno da ga zaustavi. Međutim, za razliku, pogledajte licemjerstvo zapada. Dok je zapad gdje je god dolazio, ljudi su nasilu morali da se prekrste. Kada je, kada je crkva ušla na područje današnje Španije, Muslimani koji su tamo bili nisu imali pravo da ostanu na svom islamu. Dok su židovi iz Španije bježali u muslimanske države, u muslimanske zemlje. Nisu imali pravo da ostane. I zato, zato je bilo ljudi koji su čuvali, nakon ulaska kršćana u Španiju današnju, koji su čuvali islam tajno čak i od svoje djece. I zato danas kada čitate o ljudima iz Španije koji su prešli na islam, ima njih koji, kada su upoznali islam, koji, kada su upoznali islam i upoznali abdest, kažu, mi se sjećamo, kaže, naših deda i nena, kaže da su se tako pravi. I čudili smo se što se tako peru usta, nos, pa ruke, ovo, pa peru Kaže, čudili smo, oni su govorili, eto tako se peru. Onda smo, kaže, saznali da su stvari čuvali svoj abdest, da su čak i od svoje djece koliki je bio strah. Da su čak i od svoje djece krili. Islam da Allah Đelešanu sačuva od tog, straha. Međutim, dok za razliku u muslimanskim državama, koje god tijelo da sačuva svoju vjeru, mogu je da sačuva, da nosi svoju odjeću, mogu je da sačuva. I zato vidite mudrost propisivanja džihada na Allahovom putu i da to nije ubijanje, klanje kao što neko misli, kao što neko hoće da dokaže, nego je da to samo da je širenje Allahove Đelešanuhu vjere. Dok danas vidite, koliko puta ćete vidjeti da neki mladić, da neki čovjek Hoće da uđe u islam, međutim da mu drugi brani. Silom mu brani. Međutim, Allahova vjera kada uđe u nečije srce. Znači nema to da se čovjek sekira i da se tu čovjek brini. I zato Allah Đelšanu u Kur'anu navodi primjer u suri Tahrim navodi primjer žene Faraona. Subhana, najveći najveća silađija, najveći tagut, najveći nevjernik, najveći nepravedni vladar u istoriji čovečanstva, Faraon Allah Đelešanu dadne da njegova žena u njegovoj kući na njegovim očima, povjeru Allaha Đalešanuhu. I da je sve to faraonovo, strah, ovo, ono, nije moglo natjerati da ostavi Allahu subhanahu wa ta'ala jer, A bila je žena. I pogledajte subhanallah kako Allah Đelešanu ženu u Kur'anu spominje sa jednom takvom jačinom imana. Zamislite vi sada koji ste većinom muškarci, mladi, jaki. Ni blizu, ni jedan posto niste na iskušenjima da kažem nismo na iskušenjima kao što je bila žena faraona. Nijedan posto. Bila je žena. Ali faraon uz kojeg je bila najveći silni kroz istoriju čovečanstva nije odvratio od Allahove Đalešanu uvjere zato što je ta iman ušao u srce. I nije se žalila na svoja iskušenja, nego je govorila gospodaru gradim i kuću u džemnetu. Nego je to govorila. I zašto danas mi ovako jaki, mladi, najveće nam iskušenje neko nam kaže, ma šta ćeš bola? u džamiju. Gdje ćeš sa njim što klanjaju? Gdje ćeš ovo? Gdje ćeš ovo? Pa tebi, a, ko pa čita Ko se je to rodio koji ljudima, što kaže naš narod ugodio? Nikada niko. Vas će govoriti, vidio ga ovaki, ovaj, neki, ovaj. Pa zar uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ostaviš Allahu u vjeru. Sunnet poslanika alaihi salatu wasalam. poslanika alaihi salatu wasalam za dva rekata sabaha. Sunneta sabaha. Oni pohvalni. Kaže dva rekata sunneta sabaha i kaže bolje od dunjaluka ono što je na njemu. Ona dva rekata koja klanjaš sunneta sabaha, ne farza. Sunneta je bolje od dunjaluka i sve što je na njemu. Jer oni ljudi koji imaju dunjaluk čitava rahatluka nemaju sebi dali da osjeti onaj rahatluk koji ja iti osjetim u svom namazu. I zato dolazi Isa alaihi salam, draga braćo, pa će slomiti krst, ubiće će svinju, u smislu kazat će da to nikakve veze nema sa onim u što je on pozivao. Jer je on pozivao u Allaha Đalašanu jednog jedinog. I on je nagovijestio dolazak Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kao što smo rekli na početku, da će biti najveći dokaz protiv kršćana na sudnjem danu. Da će biti najveći dokaz protiv kršćana na sudnjem danu. I zato ako nekada budeš u prilici da pričaš, da raspravljaš sa kršćanom, recimo Pogledaj kako muslimani govore o Isau a.s. Pogledaj kako govore o njegovoj majici. Za ne govore se najljepše i se najbolje. Za sve te ono upućuje da je izvor svih poslanika, da je to jedan izvor, da je to da su od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, hoću samo ovdje nakratko da se zadržimo jedne stvari. Jer mislim da je veoma bitna. A to je da smo vidjeli, draga braćo, da nam Allah Đelešanu u Kur'anu mnogo spominje kršćane i židove. U samoj fatihi, bez kojeg nema namaza. Allah Đelešanu kaže, naređuje nam da kažemo, puti nas na pravi put, sirat sirata mustaqim, sirata ladina an'amta alihim. Puti nas na pravi put, na put onih kojima si darovao svoje blagodati, a ne na put na oni koji su šta? Na koje si se nasrdio i one koji su zalutali. Poslanik alaihi salatu wasalam je pojasnio da su oni al-maghdubi alihim, na koje se Allah Đelešanu nasrdio da su to ko židovi, a da su oni koji su zalutali da su to kršćani. I zato osobina židova da su sačuvali mnogo više nego kršćani autentično svoje vjere. U smislu ubjeđenja. I zato ćete vidjeti danas, vjerovali ne, da ima židova koji se drže vjere, znači nekim stvarima oni svog judaizma kada govore kao da mi govorimo o svom islamu. I vidjet ćete, vidjet ćete Znači, naći ćete da neki od njih obavljaju molitvu i namaz da padaju na seđu. To što to mi činimo. Međutim, problem je kod židova zato što su oholi. Ponosni na svoje i neće svoje nikako da ostavi. Međutim, o tome je baška priča. Međutim, kad nam Allah govori o kršćanima, kaže da su oni zalutali, to jeste da su neznanju. Da ne znaju što je pravi put. Da su toliko svoju vjeru iskrivili, da ama baš skoro nikako nema ti ostataka vjere istine kod današnjih kršćana. Odnosno još od vremena poslanika sallallahu alaihi Zato što su se među njima pojavljivali pojedinci ili grupe koji su na svoj način poimali vjeru, to ljude primoravali i ljude tako počeli da, vjeruju. I zato vidite one njihove koncile koje su imali. Na ovom odlučeno, e sad ćemo tako vjerovati. Na ovom sad ćemo tako, dok na kraju nisu odlučili da vjeruju u trojstvo, u tri Boga. Prije toga bile rekli vjerom jednog Boga, poslije toga sastanak, e, usta sad vjerujemo, kažu tri Boga, dobro, vjerujemo sad u tri Boga. Znači, tako lahko su mijenjali i promijenili svoju vjeru. I onda zato znate da kogod nije tio da to povjeruje, jer to mišljenje prihvatilo tada rimsko carstvo, da je bivo ubijen ili proganjan ili tako dalje. Međutim, zašto nama Allah Đalešanuhu govori toliko o kršćanima i židovima? Mi koji znamo, draga braćo, govori nas. Prije svega, da nas ne ufati oholost, da nas ne ufati ono, ono neko ja, pa da ne prihvati mislim I drugo, da čuvamo izbor autentičnost svoje vjere, ili to kako se kod nas kaže, da čuvamo sunnet, da se borimo protiv novotarija. I zato hvala Allahu Đalešanuhu. Pa je odlika ove vjere, pa je odlika ove vjere, što je Allah Đalešanuhu dao učenjake i ulemu koji čuvaju Kur'an i sunnet onako kako su objavljeni. Pa kao što se nije, kao što je sačuvan Kur'an u njegovom izgovoru i 1500 godina jer se jedno slovo, jedno hareket promijenio. Nije se promijenio. li, se je li sačuvano i značenje, sačuvano je značenje. S tim što ljudi ponekad iz ovog ili onog razloga odbijaju da prihvate to značenje. I zato pogledajte, hoću da vam kažem, da islamski učenjaci kada govore o novotarijama i opasnosti na novotarije, govore iz razloga da budemo svjesni i da moramo da sačuvamo Kur'an i sunnat onakvi kakvi oni jesu. To jeste da i praktikujemo onakvi kakvi oni jesu. Allah je sačuvao do sudnjeg dana, ili do vremena određenog će biti sačuvan onako kako je objavljeno. Ali da mi ne bi zapali u razne sekte, razne pravce, moramo da vodimo računa o tome. Jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovijestio šta? Da će se ovaj narod podijeliti. I da će biti jedna skupina samo koja će biti na Kur'anu i na sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam. I zato, alhamdulillah, pogledajte kroz istoriju, kada se pojavi neka novotarija, uđe na ova ili na ona vrata, dođu islamski učenjaci i kažu ne može to tako. I nije to tako. Pa makar da to bilo na štetu, pod navodnicima, života ili časti islamskih učenjaka, oni to odbrani. Pa ima Ahmed zatvaran, udaran, radi čega kada se pojavila sekta koji su zvali Mu'atezile. Draga braću, tako i danas u, danas u ovom vremenu. Moramo da vodimo računa o tome. Jer ima ljudi koji kažu, kad kažeš novotarija, kažeš o, ma daj, nemoj pretjerivati. Daj nemoj pretjerivati. Daj nemoj pretjerivati. Nemoj pretjerivati. I onda dođeš u priliku da vidiš, kao što sam imao priliku da vidim prije dan, dva, da mi jedan brat poslao slike sa jedne ceremonije. Ovdje smo govorili, prethodno bili o sufijama, o dervišima, i govorili, rekli smo da ima i ovaki onaki, međutim oni najgori, znači ceremonija jedna gdje dolazi, ulazi njihov šejh, a ovako oni s desne i s lijeve strane poredani, i oba dva safa na seđdu pala. Oba dva, seđda, pa, oba dva safa pala na seđdu pred tim šejhom. Danas u našem vremenu, znači nije to bilo nekada, ja pričam sa jednim od njih, kaže on meni, kaže meni šta je problem, kaže u meni. Kaže on meni dalje, kaže problem je što tvoj mali razum, znači moj mali razum, kaže ne može da pojmi to. I kaže, ne može da pojmi to da oni usvaraju, u stvari padaju na seđdu i zahvalnosti što im je podario tog šeha. Kako je to sad veze ima? Kako je to sad? Padaju za... Kome padaju? Padaju na, seđu, padaju na seđu šehu. Onda kasnije imaju padaju jedni drugima na seđu. Draga vreću kad bi se vratili na sve islamske pravne škole, na sve mezhebe, vidjeli bi da kažu da je seđda nekom drugom mimo Allaha Đalešanu kufr nevjerstvo i širk. Bilo iz ispoštovanja, ili ne ispoštovanja, to je širki kufr. I zato je poslanik Alihi Salatu Veselam zabranio da čovjek prilikom pozdrava da se nakloni. će samo da ovako učiniš ili nekako prilikom pozdrava, poslanik Alihi Salatu Veselam je zabranio. Međutim, ja da nisam vidio ovo svojim očima, ja ne bi vjerovao, ja bi rekao onome koji mi je to rekao da laži. Međutim, kaže vam, pogledajte također druge stvari. Pogledajte kako ljudi prave ceremonije da bi tako da kažemo udovoljili ljudima koji su oko nas, koji nisu na vjeri. I mi mislimo, i neki ljudi misle, da ljudi koji se drže vjere, da moraju da udovolje oni ljudima koji su oko nas, koji nisu na vjeri. Da bi nam oni rekli kako ste fini, kako ste vaki. U redu, mi imamo, morala i ahlaka kao što je to islamski moral. I prema komši, i prema ome, i prema ovome, i prema ovome, i prema... Sve. Međutim, kad neko neće, kad neko ne voli muslimane, to je njegov problem. I zato vidite danas Kažu, slavljenje hijđarske godine. Znači, evo, mi imamo hijđarsku godinu, mi imamo uistinu hijđarsku godinu. Omer ibn Khattab je postavio datum hijđarske godine da mi znamo svoje računanje vremena. Međutim, slavljenje hijđarske godine nikada se kroz istoriju islama nije slavilo. Došli sada ljudi, došli pametni, da kažu, e sada ćemo slaviti. Na našim prostorima muslimani živjeli stotinama godina, više od hiljada godina, nikad im nije palo na pamet slavljenje hijđarske godine Pa onda ne samo tu, Onda ste mogli da vidite, čitati, kažu, ima sada, zove se djedo Hidžer. Zove se kako djedo Hidžer. Šta je djedo Hidžer? To je da mraz muslimanski. I onda se negdje u nekim džematima, u nekim selima prave, dolazi ovako neko veliko auto, okićeno i na njemu ovako djedo, bradu ima, e sad nije ona, kako se kaže, ona šubara, nego je sada bijela kaputa, to je djedo Hidžer koji djeci daje paketić. Dalje, kažu pro, slavljenje Isaije, Slušajte vam, Allah mi ovo stvari nisu smiješne, Allah vas nagradio. Ovo je žalostno, ovo je vezano za vjeru. Kažu slavljenje Isaije. Što je sad Isaija? Kažu okupimo se prije 12 sati i zikrimo 31. decembra. Znači ovi vamo slave novu godinu. Kažu, mi ćemo tada spominjati, zikriti Allaha Đalešanu i govorit ćemo Isao alaihi salam. Znači misleći da oni slave novu godinu u smislu rođenja Isa ili nešto tako. Pa kažu ima slavljenje Isa i je. Sad dođeš, ne šta Isa i Znači da si hafiz, ne znam čega, da si hafiz svih hadisa, nigdje nikada nisi mogao da nađeš na Isaiju. Isaija je slavljenje, znači e, muslimansko slavljenje ove njihove nove godine. Znači pogledajte kako šeitan prilazi ljudima, prilazi ljudima, draga, draga moja braćo, Allahu robovi, kako šeitan prilazi ljudima da ljudi ostave sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I zato islamski učenjaci kada govore o novotarijama, kada govore o novotarima, znači u toj stvari ne pretjeruju. Jer je to način da sačuvaš da tvoje držanje Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam bude onako kako je bilo u vremenu ashaba. I onako kako je vjera objavljena. Ne onako kako ja hoću da sigram sada sa vjerom. Jer smo to koliko puta rekli, da ima ljudi koji dođe na poziciju, vjersku poziciju, ili ovoga, ili onoga, u smislu da bude štambil nekome koji iznad njega. Pa ovaj hoće ovako mišljenje, mora tako mišljenje da oštambilja. Kaže, jes može. Jer ovaj koji iznad njega, on hoće, na primjer, da slavi i kaže, da nam jednu fetvu za deda mraza. On kaže, sad je dedo hijđer. Deda nam jednu fetvu za ovo, on mu samo štambilja. I tako ljudi, tako da kažemo, mijenjaju, ali alhamdulillah. Sa islamom se ne može desiti što se desilo sa kršćanstvom. Međutim, može se desiti sa pojedincima samo. Da odu u svom praktikovanju i da, se, da praktikuju nešto drugo, a nešto izvorna vjera. I zato pogledajte. Kažem vam. Znači, dokle to vodi? Još jednom vam kažem za kraj da nisam to vidio svojim očima, ne bi povjerovao. I da nisam čuo. Ne bi povjerovao u zaslijepljenost ljudi. A to je kada kaže čovjek, kaže, šta ti vidiš lošu Ja kažem, brate, dovedi kršćanina židova, budistu, ateistu. I upitaj ga jesu li ovo ljudi muslimani. Ako ti kaže taj čovjek da to muslimani koji čine seđdu jedni drugima, koji čine seđu nekome od njih, ja kažem da su muslimani. Međutim, koji god čovjek zna i od islama, zna da muslimani samo klanjaju uzvišenom Allah Da imaju prema kabi, da se okreću, klanjaju sa Allahom, ali se okrenu prema kabi. I danas dođe čovjek sa pet vakat namaza. Kaže šta je problem? Šta je problem u tome? La havla wa illa billah. I zato, zato da nas Allah Đalešanuhu učini i zato, draga braćo, omladina, Allah vam podari da volite Islam. Da Allah Đalešanuhu poveća našu ljubav prema Allahu i poslaniku i prema držanju za uzvišenu vjeru. Jer smo vidjeli da je ova vjera istine. I da uputi što veći broj ljudi, da i uputi na vjeru istine, ali da ljubomorno čuvamo tu vjeru da čuvamo Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i da ljudima pojašnjavamo. Jer još jednom kažemo, i to zapamtite, i pamtite, i drugima prenosite, ovo je Allahova vjera. Islam je Allahova vjera. Nija niti nemam pravo da govorimo tu po svom znanju, nego je samo znanje kaže Allah, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Molim uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala da nas se da nam oprosti i sa ovim smo završili sa događajima koji će se desiti pred sudnji dan, kažemo bitnost je toga da znamo koje će se stvari desiti što nas obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a u sljedećem predavanju, inša Allah i ta'ala, vraćamo se na tumačenje ajeta i sura Al-Kahf, kulu qavli hada, wa astagfirullaha li wa lakum, fastagfiru, jak smo malo dužili, halalite.